corone cae cuon. Corone Athenae suo usa cuna ef hestiasin ecalesen. Hode efe pros auten. Ti maten tas thusias analisceis. He gar daimon huutos semisei, hos cae ton son oionon, ten pistin perielestai. Cae he corone apecrinato alla cae dia tuto aut dioti oida auten apexos thos dia caemenen, hina dia Huto Vuto poloi dia phobon tus extrus e vergetein uc ocnusin.